טקסט 2, קטע ב', הקשב, listen. מה דוד אבינרי עושה בקולנוע? דוד אבינרי עובד בקולנוע. בבוקר הוא לא הולך לעבודה. בבוקר הוא בבית. בערב הוא הולך לעבודה בקולנוע. העבודה היא בערב. דוד הוא קופאי. מה דוד אבינרי רוצה לעשות? דוד לא רוצה לעבוד בקולנוע. הוא לא רוצה לעבוד בערב. הוא רוצה לעבוד בבנק. הוא רוצה ללכת לעבודה בבוקר וללכת הביתה בערב. דוד רוצה להיות קופאי בבנק ולא בקולנוע. קטע ב' הקשב וחזור. Listen and repeat. מה דוד אבינרי עושה בקולנוע? דוד אבינרי עובד בקולנוע. בבוקר הוא לא הולך לעבודה. בבוקר הוא בבית. בערב הוא הולך לעבודה בקולנוע. העבודה היא בערב. דוד הוא קופאי. מה דוד אבינרי רוצה לעשות? דוד לא רוצה לעבוד בקולנוע. הוא לא רוצה לעבוד בערב. הוא רוצה לעבוד בבנק. הוא רוצה ללכת לעבודה בבוקר. וללכת הביתה בערב. דוד רוצה להיות קופאי בבנק ולא בקולנוע.